qarindoshlar tuanda sizlarga anglatmoqchi bo'lgan programmamiz jamoatimiz ichidagi yangiliklar aziz radio anglovchi qarindoshlar tuanda ma'lum bir radio anglovchi qarindishimizning bizlarga avatgan salom va yurak so'zlarini diqqatinglarga sunamiz assalomu alaykum aziz qarindoshlarim allohning salomi va nusrati sizlarga bo'lsin qarindoshlarim Kəminə muxlis qərindaşlarından abdulloh Mansur akimiz boshchiligidagi barlıq mujohidlarimizga o'tliq salom sizlarning tor orqali bizlərə yetkizayotgan tashviqotinglar səbəblik haq yo'lga ya'ni tavhid yo'liga muyassar bo'lganligimdan allohga cheksiz shukr sizlarning bu tashviqotinglarning ta'siri alloh xalisa bət cho'ng bo'ldi nurg'un o'zimizni musulmon deb chaqlaydigan qarindoshlarimizning sizlarning da'vatinglar sababli musulmondarchilikning haqiqiy ta'mini bilib yetishga muyassar bo'ldi va bo'ldik. Qarindoshlarimizning texamor rangdarmanzbullar bilan vatan ichi va sirtidagi qarindoshlarimizning ma'naviyatini texamma kuchlantirib, Alloh va Allohning rasuli rozi bo'ladigan yo'llarga menishiga түрткі болып, сепіңларға қошылып, бұл дүния ва ақыретте бір сәпті тұрышымызды büyük Rabbimden тілеймен. Қені erkek himmeti. Yürek qandaq aram tapqay musulmonlar zindonlarda. Muslimalar ahzar bilan faryod qilar pinhonlarda. Nalis shu o'lib kessam yashagandan numus ichira. Erkak yo'qmi ummatimda ya kisel bar imonlarda. İslam qizi pak afif dafsandudur hurmati gunoh bo'lib or nomus payham bo'ldi izzati o'ltirildi buvoqlar ko'z ochmasdan hayotqa nima ekan gunohi yoki shumu qismati ahli islom xoruzar itlar har yan quturaydi xolib olim zindonda ashu bo'lib ne'mati munofiqlar ip meydan biljirlaydi har yanda hech qo'yashdan yo'q asar bosdi kufri zulmati. Ayib bo'lsin turishing kulib asnab ay yigit, qani iymon qani haq, qani erkak himmati.